Hola, bon dia a tots i a totes. Avui és dilluns un altre cop i comencem una nova edició de l'Obra Llaunes, el magazín que et farà despertar i en el que posarem sobre la taula l'actualitat setmanal, notícies curioses, gadget i la crítica cultural de la mà dels nostres col·laboradors i col·laboradores. Escolta'ns cada dilluns de 10 a 11 al 91.6 de la FM o a rtb migfmcom i els dilluns deixaran de ser una llauna. sobre llaunes i jo sóc Mireia Gutiérrez. Passarem ara a conèixer l'actualitat setmanal, en aquest cas comentada per tots, perquè la nostra psicòloga més delirant, la Susana Vigoletti, no ha pogut venir. Tenim amb nosaltres el Cristian Sánchez, Laura Fernández, a la Mari Aguilar, a les vies de so, i també tenim un públic molt entregat, que és el Juan Ramos, que ha vingut en autobús fins aquí per poder veure com funciona el programa. Hola, bon dia! <laughs> Doncs mira, comencem primer parlant del Parlament Europeu. I és que el Parlament Europeu, a diferència de la resta d'administracions, ha decidit fer cas omís a la crisi i no s'estranyarà pas el cinturó. Aquest dimecres els eurodiputats han aprovat els pressupostos de 2012, que no només no s'escurcen sinó tot el contrari, creixeran un 2,3% respecte a aquest exercici no s'han acceptat per àmplia majoria mesures d'estalvi com la congelació dels complements del sou i les dietes, o que, precisament que els parlamentaris volen en classe turista i no en primera. L'Eurocambra ha votat augmentar el pressupost per a 2012 i no ha acceptat això ja ho he dit, <laughs> el pròxim any el Parlament Europeu comptarà amb un pressupost de 1.725 milions d'euros, el que representa un increment del 2,3% pel que fa a 2011, 5 dècimes per sota de la taxa actual d'inflació de la UE. Què us sembla a vosaltres? El que els han de pagar són dietes perquè aprimen i perquè no mengen tant d'ara. Ja ho està. Home, tant, tanta llagosta, 4.000 euros al mes que tenen de dietes de llagosta és molta llagosta. I a més per ser uns fracassats, perquè que t'envien a Europa vol dir que has fracassat amb la teva carrera política i allò és un cementeri d'elefant, realment. Que... Sí, tu creus? Sí, sí. Estem pagant llagosta i vols en primera classe a, a fracassats de la vida. Clar, també cal tenir en compte que no estem parlant de, parlant de classe business de Ryanair, <laughs> sinó una, una classe turista que no, és, que no és en la que viatgem la resta de gent humana. No, no, no, està clar. Però és que, a més a més, aquesta gent no, no té vergonya ni res. Són, són gent que està allà, arriba el dilluns, el dimarts comencen si arriba, a treballar, si sí. arriba, i el divendres ja, ja s'estan anant a sa casa tranquil·lament, vull dir que tampoc quan han de viure tan malament. Estan en Brussel·les, que és una putada perquè allí no fa sol, no? i allí se, se menja molt mal perquè m'han contat, però, però bueno, tu, 4.000 euros... Home, amb 4.000 euros de dietes no es deu menjar tan malament. <laughs> perquè dietes, això que se, que se en... dietes per a menú del, del bar d'allà, de, no? Sí, dietes que vol dir... Frankfurt. <laughs> doncs no ho sé no, No crec que sigui per un bar. <laughs> Home, és un altre si tipus de no? d'un bar, un restaurant tipus l'hotel del Ritz, ja pot ser. Ja pot ser, ja. ja poden ser dietes. Ja poden ser bones dietes. Bona dieta faria jo, que em sortiria una patxa que estaria al·lucinant. I cabrones. I bé, també val a dir que els eurodiputats espanyols s'hagin negat a aplicar-se mesures d'austeritat, mentre que les administracions estan retallant per totes bandes i no paren de recordar als ciutadans que cal fer sacrificis. I tot això han encès la xarxa social. Twitter s'ha omplert de comentaris contra la posició dels eurodiputats i fins a tot el hashtag Eurodiputados cara dura s'ha convertit en trending, en trending topic, és a dir, la paraula clau més usada en les darreres hores en aquesta xarxa social. El rebombori que s'ha fet a internet sobre aquest tema ha estat tan gran que els partits s'han vist obligats a rectificar. Elena Valenciano, portaveu del comitè electoral del PSOE, va fer l'anunci també a través del Twitter, on va assegurar que els seus companys de partit a Europa canviarien el sentit del seu vot. Segons els socialistes, que posteriorment van emetre un comunicat confirmant el tuit de Valenciano, van votar no per una confusió i perquè realment no coneixien l'esmena que estaven votant sobre els vols de primera. Una excusa que, efectivament, encara indignant més els twitters. Els 18 eurodiputats del PSOE i el d'UPyD canviaran el vot negatiu per una abstenció. Això, però, no farà canviar el signe de la votació final, o sigui que els eurodiputats seguiran viatjant en primera també en els trajectes curts. És, que... de ser inútiles, eh? <laughs> és que el, que el que no pot ser és que no sapien que estan votant, sinó que fan allà els estem pagant 4.000 euros per menjar i bueno, podem acceptar, no? Però almenys la feina que tenen, que és almenys estar que s'ho miren, sí, oi oh, tant. No, és que nos hemos confundido, que no sabíamos que votábamos, però i, i, i què estaves fent? Escoltant la ràdio? Ens estaves escoltant... Estava escoltant ah, l'obra no, llaunes perquè el dilluns no ho vam poder escoltar i s'ho vam posar dimecres en podcast. Fem propaganda ja a l'obrellaunes.wordpress.com perquè pugueu tornar a escoltar aquest programa que jo ho entenc, a mi també passaria estar escoltant tot el dia l'Obre Llaunes, però clar, si sóc eurodiputat, doncs pues m'ho pensaria un rato, no? Al, almenys a l'hora de votar. Sí, no. sí, jo també m'ho pensaria. I m'ho pensaria, pensaria el que puc cobrar i, i també crec que votaria que no. <laughs> que no vull baixar el meu sou. També és una mica exagerat això que s'hagin de votar ells mateixos el sou. Jo també em votaria el meu, ara és de Home. 0 euros. <laughs> ara el meu sou és de 0 euros. El votem, si vols el votem ara. <laughs> No sé qui del pagarà, però el votem. De quan el vols? De 4.000 mm, està bé, per dietes. I Més dietes. <laughs> Més dietes. L'aprovem. uns 15.000. Votacions? L'aprovem per assentiment. vale, moltes gràcies. Bé, ara buscarem algú que te pagui, tranquil·la. Ah, vale, així m'agrada. Bé, continuem amb una altra notícia també seguint una mica el tema de política, i és que el secretari general de Mobilitat, Damià Calvet, no veuria malament que el metro de Barcelona tanqués els dissabtes a la nit, degut a les nombroses agressions i fraus que registra el transport públic últimament. Això ho ha assegurat Calvet aquest dimecres al món de rac on ha deixat clar que en qualsevol cas la decisió no depèn de la Generalitat. A la pregunta de si el govern veuria bé tancar el metro els dissabtes a la nit per evitar aldorulls i flaus, Calvet ha respost que no li correspon a ell parlar del metro de Barcelona, perquè depèn de TMB, i per tant hauria de decidir-ho l'Ajuntament de la capital catalana. Però en tot cas ha dit que no li semblaria malament aquesta possibilitat. I com... Hi ha molta maldat en este món. I com vamos a ir a Marina, tia? Ja, no Luego. ho sé. <laughs> I ara què farem? Haurem d'anar a agafar el cotxe i estampar-nos. És es que no piensen... No es contradiuen. Sí. Es contradiuen, totalment. <clears throat> Jo crec que sí que hi ha agressions al metro durant la nit, però és que també les hi ha fora. Ja. <laughs> també hi ha fora, i que la gent no agafi el cotxe tornant de festa... Jo crec que primer haurien de solucionar les baralles, sí. abans de tancar el metro. És el més lògic. Sí, però clar, les baralles tampoc tenen res a veure amb TMB, no? <laughs> Vols que posin més vigilància? Sí. El, el Sant el, ja no porten pistoles. Des que no ja porten no porten. pistoles, no. Ah, abans anaven de dos en dos i amb un gos, després van anar d'un en un amb un gos, després sense, sense gos i no, ara sense pistola. Encara tenen gossos, eh? Bueno, això, ara porten gos però no porten pistola. I van nus, també. <laughs> van nus. és normal que els peguen. Bueno, no, no. Eh, és un tema seriós, no?, la, la violència contra, contra qualsevol persona, però bueno, tancar el metro per això, jo no ho crec. Jo crec que s'està retallant i que... Mm que, bueno, que qualsevol excusa ara és bona per retallar. Mm. Eh, si s'ha de mantindre obert o no, pues, eh, és una altra qüestió, però retallar eh, justificant que és la, per una qüestió de la violència, jo és que, raro. atenció al que va dir Calvet, que bé, parlem primer. Va dir, exactament, hi ha una relació directa entre el frau i la sensació d'inseguretat en el transport públic tot recordant les darreres agressions produïdes en el transport públic, entre les quals la de Castelldefels, on va morir un vigilant de Renfe. Jo crec que estem parlant de TMB, <laughs> i no de Renfe. Renfe mai obre la nit. Eh? <laughs> Llavors, no ho entenc, crec que... Clar, i si no a les 6 del matí, pues, també pot... A 6 del matí, quan torna a obrir el, el metro i la Renfe, també poden haver problemes. Llavors, eh, la qüestió de la seguretat i no crec que sigui una qüestió d'horaris. Mm. Tens raó. I per aquest motiu es considera que cal millorar encara més la presència de cossos policials al transport públic. A mi ja això m'està sonant a... Mucha policia... Ja sabem com continua la cançó. <laughs> Efectivament. Bueno, Tenim aquí, acaba d'arribar la Patricia... la, la Susana, però encara no es pot posar, així que continuem comentant les notícies. Segons Calvet, el govern té localitzades estacions i franges horàries considerades problemàtiques, sobretot els caps de setmana i les primeres i darreres hores del dia. És a dir, quan la gent torna o va a treballar. <laughs> I ha afegit que en alguns dels aparcaments propers a les estacions es fa botellón, pel que fa a les estacions detectades, totes elles són les associades a zones de lleure. Què hi farem? <laughs> També hi haurà altres llocs que facin botellón i no tenen per què ser Clar. les mateixes. Bueno, és una qüestió de que ha d'haver més seguretat, que han de tindre millors condicions els treballadors que, que fan aquestes tasques i, i bueno, en lloc de, de retallar tot el, tot el transport durant la nit el que s'ha de fer és invertir en ells. Mm. I no obstant això, el Convergent ha assegurat que no hi ha un augment de les agressions respecte a l'any passat i ha justificat aquesta afirmació amb dades. En el primer trimestre del 2010 vam tenir unes 65 agressions, verbals i físiques. Ha dit tot afegint que en el primer trimestre del 2011 en el sistema de Renfe n'hi ha hagut 64. En referent a la gestió de Renfe, Calvet ha explicat que el govern està treballant en un nou contracte programa amb la companyia, que s'està esforçant molt perquè es juga molt a Catalunya. La idea és donar-li l'oportunitat perquè continuï, ha assegurat el secretari de Mobilitat, però ha volgut deixar clar que tot i que el govern no baixarà la guàrdia en cap cas. No. <laughs> Hola, hola. <laughs> Era mi llamada. Hola, Susana. hola a todos. ¿Qué tal? Buen <laughs> día. Buen día. Llegué un poco tarde hoy. Pido disculpas, pero bueno, era por un buen motivo. Bueno, estigues tranquila, no pasa nada. La consulta que tenía. Tenía muchos clientes la consulta. No, en realidad fui a buscar un polígrafo. Es que estoy detrás del polígrafo. Fui a la asociación de poligrafiados este, presidenta Belén Esteban. Y bueno, este, estuve por ahí, estuve por ahí, pero bueno, me interesa mucho la noticia que has comentado, mm. Mireia. ¿En qué nos puedes comentar de ella? Por lo poco que he escuchado, porque también es cierto que llega tarde. El pez por la boca muere, Mireia. El pez por la boca muere. Sí, sí. Yo el tema este del Calvet, creo que comentaban esto, ¿no? Sí. El tema del Calvet yo me, enteré, me asaventé de que el Departamento de Territorio y Movilidad eh, se vio obligado a precisar cuestiones en virtud de lo que dijo este señor, que debe ser mm. muy simpático, pero nunca toma el metro, el <laughs> chico este, no toma, ¿verdad? No. Sí. Si es como seguro diputados no cree que... Otro tema, otro tema <laughs> interesante. Bueno, <laughs> no, no, solamente decir que este señor a mí no sé, pero cuando lo escuché me pareció como que le da un poco de asquito el tema del metro, la gente que va en metro, los que se cuelan. Bueno, ya se sap pues, això que diuen, potser té filles y diuen que es poden em, quedar embarazadas por la <laughs> suor que no me digas que, <laughs> No me digas que se creen eso. para <laughs> el que no. Los reyes son los padres, ¿qué pasa? Eh, bueno, está bien, está bien. ¿Qué persona normal no se ha colado? ¿Qué persona normal no ha hecho botellón? ¿Qué persona normal? Yo un día me colé, pero no quería. Claro, <laughs> exacto, claro, exacto. Uno no <laughs> quiere, uno no quiere. Claro, está Bueno, ese era eso nomás. Hmm. Este, ah, ese, este señor, que, ¿cómo, cómo, ¿cómo relaciona este señor el tema de la falta de seguridad con los que se cuelan? Eso no me queda claro. No, no sé. A él tampoco. Bueno. <laughs> Igual se ha colado diciendo eso. ¿Cómo? Igual se ha colado diciendo eso. Eso, muy bien, muy bien. <laughs> Completamente de acuerdo. Estaba en botellón en una zona de Lleura y... <laughs> y fue la rueda de prensa y soltó... <laughs> Igual fue al con la más y yo ahí a la, rueda de prensa, que me he colado con lo que he dicho, ¿no? Se justificaba luego, pero mira, Ya lo, he dicho Vale, no nos pasemos Doncs passem a parlar d'un otro tema, si us habla. i parlem de pol·lució. Ai. Gairebé dos mesos després de la crisi anterior, un altre persistent anticicló ha posat en evidència una altra vegada la contaminació atmosfèrica, que a uns nivells perjudicials per la salut pateix l'àrea metropolitana a Barcelona. El vent s'encarrega habitualment de dispersar els elements més perjudicials, les partícules en suspensió inferiors a 10 micres i el diòxid de nitrogen, però quan l'aire s'estanca, com ara, el problema, el problema s'aguditza. I ja que no és possible ni desitjable alterar la direcció dels vents, l'única solució raonable i efectiva és contaminar menys. Hem descobert el món. <laughs> Menos mal. I com s'aconsegueix això en una zona altament industrialitzada i sobretot amb molts desplaçaments de vehicles de gasolls emissors de, nitro... de diòxid de nitrogen? No és possible esperar que els cotxes elèctrics vagin substituint els actuals, perquè aquest procés es veu lent, de manera que inevitablement s'ha de pensar a reduir la flota de vehicles contaminants mitjançant dues línies d'actuació complementàries. Estimular l'ús del transport públic col·lectiu i controlar i penalitzar la circulació dels cotxes que emeten més diòxid de nitrogen. Els plans de les administracions en aquest sentit són potser ben intencionats, però clarament insuficients i encara que s'han de consignar avanços com que el 2010 per primera vegada en 10 anys no es van superar els límits legals de... 10 eh, 10 micres, efectivament. els de diòxid de nitrogen no deixen d'augmentar. La Generalitat, que aquests dies no ha rebaixat el límit de velocitat per intentar mitigar la pol·lució, està esperant que es campi, però això per si mateix no és suficient. Claro, claro, pero tenemos el patinete, tenemos sí. el Segway, tenemos las viejas piernas. <laughs> Las viejas piernas que nos transportan, ¿verdad, Cristian? ¿Verdad, Laura? ¿Verdad? ¿Verdad? No sé. Digo yo, ¿no? No sé. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con tú. Pero claro, yo cansa. <laughs> Bueno, pero la gente, claro, pero la gente está dividida, creo yo, ¿no? Entre el bien común y la comodidad. Sí. ¿No? Un poco. Pero fíjate que en otros países este, están muy, muy abocados a esa tarea. Mm. Roma, París, por ejemplo. En Roma los ciudadanos deben dejar sus coches entre las 10 y las 18, fíjate, o sea, y, fíjate que a los italianos les gustan el coche tanto como a nosotros, o más. y hacen conducir. Sí, las motos les gustan muchísimo, bueno, claro, no tienen otra opción tampoco, porque son calles muy estrechas. Pero bueno, fíjate, ellos pueden, y en París, ¿qué hacen en París? Un sistema de prohibición de acceso al centro de la ciudad de los vehículos con un mayor consumo. Eso está bien también, mm. ¿no? Y bueno, y de, de esto en, en, Londres hace muchísimo que no se puede entrar con coche. Y aquí estamos ahí a, caballo, a caballo, entre una cosa y la otra. Que quiero comodidad, pero no quiero contaminar. Díganle al eurodiputados, a ver. Otra vez, con los... <laughs> coches. es que es trending topic. <laughs> ¿Alguna sí. cosa más voleu afegir al respecto? Continuar? De los eurodiputados que hablaron, porque te veo que dos veces desde que yo llegué hablaste de los eurodiputados. De, de la sobredosis de langosta. Ah, explican. sí, que no quieren ir en clase turista. Tampoc. Primero dicen que sí, después dicen que no. Sí, sí, sí. Pues es, es mi yo, sí. Yo si fos eurodiputada tampoc em voldria baixar el sou. és <laughs> molt sincera la Mireia. <laughs> yo sí, me amb un micro davant. <laughs> Doncs moltes gràcies a tots. Acabem aquí la nostra tertúlia noticial. I ara, després d'una mica de música, passarem a la coctelera, la nostra crítica àcida del món cultural. avui tenim a la Laura Fernández, que la no està malalta, pobreta, i li enviem des d'aquí forces. De què ens parles avui, Laura? Doncs mira, de nou avui, a la nostra particular coctelera, us donarem una mostra del que hi ha disponible als diferents àmbits culturals, com són la televisió, el cinema, la música, i avui el, la cultura i el turisme. Molt bé. Molt bé, i començarem parlant de televisió. Ben fet. Com sempre, eh, indagarem la secció amb una bona notícia per a aquells que són seguidors de la sèrie de TV3 Polseres Vermelles. I és que ja s'ha anunciat que aquesta ficció, que segueix les històries d'un grup de nois a un hospital, tindrà una segona temporada que constarà de 15 episodis. Això ho sabem gràcies a les, gràcies a les declaracions del mateix creador de Polseres Vermelles, Albert Espinosa, que ho ha anunciat al seu perfil de Facebook. Algú de vosaltres l'ha vist, el perfil de, de Facebook? Jo he vist, bueno, el perfil no, de la sèrie, un parell de capítols, però pel meu gust era depriment. Bueno, aviam, <laughs> aviam si millora. Passem. Donava un sentit optimista, però massa depriment. Que si la cama, que si no es pot pagar la cama ortopèdica, que ah. coses així, pel meu gust. Però clar, que me gustan los colores i... Mira, potser és el que, que està trucant. Per això hi programes. Bueno, i seguirem parlant d'una estrena d'una sèrie al canal MTV, mm. que molta gent ja coneix perquè ha tingut un gran èxit al seu país de procedència a Anglaterra. Parlarem de Misfits, la història d'un grup d'inadaptats socials que de sobte aconsegueixen diferents poders, amb la qual cosa s'explota la idea de l'antiheroi. La sèrie juga amb la idea de presentar uns protagonistes que no són més que persones normals amb capacitats especials, com reaccionen davant això i el que els anirà passant conforme la trama d'aquests inadaptats. Algú de vosaltres <laughs> també ha vist Misfits? Jo he vist la primera temporada. Vull dir que aquesta sèrie ja fa 3 mesos que la fan a 3XL, <laughs> que per qui l'hagi volgut seguir. La gent diu que les veus en català són molt rares, jo ja l'he pillat així, ja no em semblen tan rares. I per qui la vulgui veure, si us plau, no treu a formulatv.com i mireu la notícia de Robert Sheehan, que és un dels protagonistes de Misfit. Hi ha una notícia que explica que no per la tercera temporada no compten amb ell. Però és que llavors t'explica una cosa que es descobreix al final de la primera temporada. Llavors millor, per qui no l'hagueu vist, no la llegiu perquè us destrossarà una bona sorpresa. Que muere, no? <laughs> jo no faré comentaris. Doncs, doncs està previst que la tercera temporada comenci a gravar-se aquest proper maig. I de moment aquí podrem gaudir de la primera temporada al canal MTV i en aquest cas el 3XL, no, Mireia? Sí, el 3XL. I així que no, no, la, no us la podeu perdre. Bueno, ho intentarem. Bueno, i ara passarem a parlar de cinema. Molt bé. Eh, Ens portes de cinema. Doncs mira, ara, com és habitual, parlarem de cinema, i és que aquest divendres passat hi ha hagut una molt bona qualitat d'estrenes de tot tipus. De manera que si teniu pensat anar a veure una pel·lícula, nosaltres us podem ajudar a triar. Doncs presenta'ns. Doncs mira, La Legión de l'Àguila, Soy mm -hmm. el número 4, Sin Límites o Fúria Ciega en 3D. És el ventall de films d'acció i ficció d'aquest cap de setmana. La Legió de l'Àguila és potser la més... la que porta més mm, rebombori. Més, sí, bueno, és d'aquell que va fer el Querido John, de, també de militar, sempre fa pel·lícules així de guerra. I no és la del Billy Elliot o el Billy Elliot? Ah, sí? Era una altra pel·li. Sí, l'actor em sembla que és el que feia de Billy Elliot. Crec que sí, eh? Sí, Billy Elliot, vull ballar. Sí. Sí, Mm. Ara, Crec molt més sí. gran i crescut no, clar, va, i molt més bueno, guapo. Ha crescut, però... ha crescut el noi. <laughs> Perquè el nen va cap amunt. Sí. Bueno, però si aquest tipus de pel·lícules no us criden l'atenció, tenim com sempre films de drama o romàntics, com Happy Thank You More Please mm. o La Isla. O si la vostra intenció és portar els petits de la casa, o no tan petits, s'ha estrenat Rio, del creador brasiler Ice Age, Carlos Saldanya, on el protagonista és un petit, un petit guacamayo, domesticat, que mai va aprendre a volar i s'ha acomodat a la vida de la seva propietària, la Linda. Pensat mm. que, de que Blue, el protagonista, és l'últim animal de la seva espècie, s'entren de que existeix un altre a la ciutat de Rio de Janeiro i van en la seva búsqueda. Blue haurà d'aprendre a volar per viure unes aventures molt divertides. Jo d'això em pregunto, a veure si algú ho sap. Aviam. Han tret un nou joc de l'Angry Birds. Coneixeu Angry Birds? Sí. Té, la, té la versió Rio, i no sé si han sortit abans o després. Serà una promoció, no? Una promoció, de fet és el mateix joc. per, per, qui, per qui diuen que ha sortit després? Després. Uh, això m'ho preguntava. Jo sé que he vist si és el mateix joc, almenys comença igual. <laughs> Però tenia, havia vist els cartells. A Bailable in Apple Stores. I m'ho preguntava. Bueno, et deixo continuar, Laura. bueno, <laughs> pels fanàtics de Harry Potter, ja podem afirmar que la segona part de l'última pel·lícula Harry Potter i les relíquies de la muerte arribarà als cinemes el 15 de juliol mm, d'aquest estiu mm. i ja han llançat el primer pòster promocional del film, on podem veure el protagonista i a Lord Voldemort amb dos cara a cara. A més a més, també hem pogut veure una nova imatge d'en Harry on s'aprecia les runes de Hogwarts amb els cadàvers després de la batalla contra Voldemort. Jo crec que amb el Harry Potter passarà el mateix que amb el Rocky, i anem per el Rocky 24 no. i ja amb el Harry Potter anem pel... Ja, ja s'ha acabat, Harry Potter ja no... no mm, I ja no per sé, no, no posar sé, número li posem Balboa, no? <laughs> Sí. Tindrem Harry Balboa. Això depèn del que l'ofereixin, el Harry Potter. No, ja no, puc, ja no pot continuar més. Jo també crec que jo Aviam. crec el mateix, eh? però... Diuen que, que fan una pel·lícula dels fills de Harry Potter i dels fills del Ron. Veus? Veus? Però, no, però ja no serà la mateixa trama. Bueno, però mira, veus, el Rocky no yeah. se'n va acudir, això. O sigui, yeah. no, no va tenir fills i tot això. Ara Harry sí, tindrà fills, nets i aquí... <laughs> nets, pas nets. I, i, i, i, continua. I una nova espècie. Per què no? <laughs> doncs bueno, i seguirem parlant de música mm -hmm. per finalitzar la coctelera d'avui i us volem a fer arribar algunes propostes. Els que us agradi el heavy metal, saber que aquest dijous el grup Alemany Grave Digger, ho he dit bé? Sí. <laughs> Suposo. Grave Digger. Estarà a la sala Salamandra, Hospitalet. Com ens agrada la salamandra. <laughs> I oferirà un concert a les 8 del vespre. Volem aprofitar l'ocasió per recomanar els concerts que ofereix aquesta discoteca de l'Avinguda Carrilet i que si us voleu conèixer diferents propostes musicals dels grups de tots els gèneres, estigueu atents als concerts que la sala ofereix. D'aquesta sala jo vull dir, així aprofitant ofertes i coses, que si et registres, que t'envien el butlletí, hi ha molts concerts que fan dos per uno. Ah, doncs mira, registreu-vos. <laughs> Bien! <laughs> I si no sabeu què fer al cap de setmana, teniu una altra proposta que us pot interessar, i és el Fire Ice a Nice Fest 2011, que comença aquest divendres, dia 15 d'abril, a dos quarts de nou del vespre i acaba el dissabte, dia 16, a dos quarts de 12 de la nit. La festa que tindrà el preu és de 5 euros per dia. Serà al Casal de Roquetes i tocaran grups com Presur, Countdown i Glam, entre molts altres. I bueno. Molt bé. Glam és lo de l'hotel? No. No, ah, vale, és una altra cosa, no? Quina llàstima. Quin... Tots allà cantant, damunt d'un escenari. Vull. Jo pagaria, eh? Jo també. Només de 5 euros, però pagaria. I, bueno, eh, ja per últim, eh, seguirem per la cultura i el turisme i us oferim una sèrie d'activitats a baix cost pel pròxim cap de setmana a la ciutat barcelonina. Arriba el bon temps de primavera i la Setmana Santa, que millor que passejar per Barcelona. Oh, i tant. Sí, i tant de dia com de nit. Ara que fa aquesta calor, sí, sí, ve sí. de gust. La nit està pensada per divertir-se i per què no fer-ho amb cultura i turisme? Doncs mira, amb una llum tènua, als carrers de la ciutat antiga trobem petits racons, monuments, pedres que amaguen històries que mai ens hauríem imaginat. Aquells mm. carrers que passegem dies i dies i que ens expliquen anècdotes històriques. L'activitat selecciona històries que relacionen la fúria, la lujúria, l'enveja, la vagància, l'avarícia jo crec que serà una ruta d'aquestes com la que els hi fan els guiris i tu et preguntes per què estan mirant aquesta font? Sí, si no sí. té res aquesta font. I <laughs> segur que té però, coses però per aprendre. Sí, t'expliquen <laughs> història i... Bueno, aquestes integrants d'històries es poden recórrer passejar al bar gòtic, al barri mm. Sant Pere i de Caterina, la part alta i la baixa del Raval i molts més barris de l'àrea barcelonina. Mm. I s'inicia a les 10 de la nit i costa 12 euros. És molt interessant, això. Mm. I si vols reservar-ho, fas a la pàgina web de Trapalo, per exemple, mm. i, i això, comença a les 10 de la nit, aquest dissabte. I pels que volen gaudir d'aquestes estupendes temperatures, ho poden fer des de la mar. Sortides amb vela per litoral barcelonès i visites panoràmiques des del mar. A més a mm. més, imparteixen classes tècniques per a navegar, impartides per un instructor. A més a més, et regalen una copa de cava. Home. L'usúria per una banda, capa de cava per l'altra, sembla que interessant. Sí. Es va posant interessant, això, eh? L'únic requeriment és que superior als 7 anys i que si ets menor d'edat mm, vagis acompanyat amb, amb un adult. Ah, i, ah, i, sí. i has de saber nedar. Per... Ui, això ja no... Marcat, et, tiran, et llancen, et llancen. <laughs> Clar, Però no portem xaleco. No. I el preu és de 29,90 euros i dura tot el dia. Mira, un dia a la mar, prendre el sol, Saps vegada, T'ensenya? Poseu-vos crema. I ja, eh, per últim, per a les futures mares, s'organitzen classes de ioga per embarassades, a mm. NAM Yoga, que es troba a Montaner 157, i els, els beneficis de ioga durant l'embaràs són el desenvolupament de la confiança en el procés natural d'aquest, de l'embaràs. Mm. I també són a 12 euros la, les classes. Ah, està interessant. Mentre no sigui com van fer un reportatge de jogues per bebès i agafaven els bebès, los tarandeaven, però unes coses molt bèsties i, i fent voltes com si estiguessin fent malabars amb el bebè. <laughs> Però se, se quedaven tranquils després, que és l'important. Sí. És el que volien els pares. És que no s'animaran després, <laughs> no s'animaran a dir, a dir res. Sí, sí. Bueno, doncs bueno. ja acabo. doncs molt bé, moltes gràcies, Laura. De res. Això ha sigut La Coctelera. I ara passarem a parlar de drets d'autor, així que no mogueu el cul de la cadira, perquè tornem ràpidament. chat. You wanna talk about the thises and the that's. Oh no. Oh no. The lights are out. I'm getting cozy when you turn on me and tell me you're not trying to be nosy, but you wanna know the things that I am thinking all about in my head. I'm dead. the feeling that I'm gonna have a sleepless night ahead. All this touchy feely crap, and it's just in time for bed. You say to open up and let emotions run so deep. You say to talk about my feelings, but I'm feeling I just wanna shut up and sleep. say to talk about my feelings, but I'm feeling I just wanna shut up and sleep. I per parlar de drets d'autor i copyleft tenim amb nosaltres a Cristian Sánchez, algú que pensa que el Canon Digital és una càmera de fotos en pantalla tàctil. Quines novetats hi ha pel món de la cultura i els drets? Hola Mireia, quan pensaven que ja ho havien vist tot, el PP versiona a Lady Gaga en un vídeo electoral. <laughs> Ha estat el PP de Tarragona qui ha utilitzat una cançó de l'artista per promocionar i donar a conèixer el seu candidat a l'alcaldia Alejandro Fernández, eh, que se presentarà a les eleccions del PP de Tarragona. Es tracta d'una versió de l'exitosa cançó Alejandro, que havia realitzat... Alejandro, Alejandro. Alejandro, l'havia realitzat un, un militant del PP i que havien utilitzat en diferents actes de precampanya i també en un vídeo que havien pujat al YouTube. Els vídeos els va convertir en en notícia quan Sony ATV Publishing, que és qui té els drets d'autor, mm. va enviar un borfax al Partit Popular per exigir que deixaren d'utilitzar la cançó de la qual no tenien els drets d'autor. Encara existeixen els burofax? <laughs> Sí, no, no és mai. Sembla que sí, ah. no? El, el discurs del, del Partit Popular respecte als drets d'autor es caracteritza per una gran defensa de les lleis regulatòries mm -hmm i, i un augment de les sancions i les persecucions aquell que poden infringir les lleis. En canvi, ells han utilitzat tan tranquil·lament una cançó sense tindre, sense tindre els drets. Ja l'hem escoltat moltes vegades durant la setmana, però jo crec que no té cap desperdici i podem tornar-la a escoltar. Escoltem-la. A veure si la podem escoltar. Loca PP confía en Alejandro, un nuevo alcalde que se preocupa por ti. Si tienes alguna duda de quién mola en Tarragona, Alejandro se mueve, Alejandro se moja. Jo crec que Sony ha denunciat la cançó, però no pels drets d'autor, sinó perquè com a composició pot arruïnar la carrera de Lady Gaga. Bueno, pues estan, no sé si estan per arruïnar carreres o no, però no és la primera vegada que el PP copia algun contingut per a fer una campanya. Els Nadals passats, Rajoy va protagonitzar una campanya en la que copiaven la introducció d'una sèrie americana del San Santa nominada a la familia Brady. En los momentos difíciles es cuando cobran valor las cosas importantes. Cariño, solidaridad, afecto, unión y esperanza. Y eso es lo que os deseamos desde aquí, desde el Partido Popular, en estas fechas. Con el Con en directo ahora, Mariano Rajoy para hablar sobre la polémica de estrés de autor y el vídeo de Lady Gaga. Buenos días, señor Rajoy. Comentábamos anteriormente en el programa que Sony ha exigido que retiren el vídeo y dejen de utilizar la canción por infringir los derechos de autor. ¿Qué piensa sobre este asunto? ¿Qué, puede decirnos sobre esta noticia que ha surgido durante esta semana? Un poco la historia de lo compleja que es la propiedad intelectual, ¿no? señor Rajoy, estamos teniendo problemas para conectar con usted. Ah, por favor, estamos teniendo problemas. Señor Rajoy, manténgase a la espera. Señor Rajoy. ¡Ey! Siempre he dicho lo mismo, es decir, por favor, Cállense. Oiga, ¿se pueden ustedes callar? Cállense de una vez y dedíquense a mm, sostener a una familia. Señor Rajoy, ¿puede contarnos cuáles fueron las reacciones del PSOE en relación al asunto de Lady Gaga? Por hacer aquello, el presidente del gobierno me llamó profeta de la catástrofe e incluso antipatriota. Me pocherno tan como antipatriota, pero díganos, ¿Quién formó parte del equipo que elaboró la propuesta para la campaña? Efectivamente, estaba el ministro de Justicia, estaba el comisario jefe de la Policía Judicial y estaba una fiscal. Después del bochorno que han pasado con Lady Gaga, ¿han pensado en optar por otros artistas más accesibles o más cercanos? Mi mujer no va a estar de ninguna de las maneras. Muchas gracias, señor Mariano Rajoy, por atendernos. ¿Quiere añadir o decir alguna cosa para el público del Lobrellaunes? decir una cosa eh, que no es nada gallega. Yo tengo un paquete admirable. En realidad, fíjese, tengo un paquete muy duro. Pero, ¿qué se agreguta? ¿Qué tío? Ah, está ahí la, la, la, la hombre. ¿Qué se agreguta? ¿Se pueden ustedes callar? Cállense de una vez y dedíquense a mm, sostener a una familia. que no hem de tornar a trucar al senyor Rajoy? No, no, s'ha comportat molt malament. Sí, li donem l'oportunitat de parlar amb l'audiència la, amb i va el tio i diu que té un paquet molt gran. Aquí també tenim un paquet molt gran i no... no <laughs> I no ho anem comentant per tot arreu. <laughs> I doncs bé, esperem que els primers llançaments del PP no siguin tan exitosos com els de Lady Gaga, perquè si s'ha de reaccionar com en aquest, estem arreglats. Esperem que no continuïn llançant cap més cançó. <laughs> Esperem. Que ho sempre els professionals perquè bueno, precisament anem a parlar d'un altre llançament que se farà esta setmana, mm -hmm. i és el documental Copiat Malditos. És una obra sobre els drets d'autor en l'era digital. El documental es podrà veure el pròxim diumenge a la 2 de Televisió Espanyola a les 10 de la nit. Mm -hmm. Escoltem ara el coproductor, Estefan Grueso, que ens parla sobre el documental. Estamos intentando pues eh, contar un poco la historia de lo compleja que es la propiedad intelectual, ¿no? Y cinco o seis años después tuvimos la suerte que Televisión Española se interesó en este experimento, porque bueno, ha sido un documental más una web, es un proyecto documental más web, pero con un eh, no sé cómo decirlo, con una conclusión incierta. Nosotros no sabíamos qué tipo de película íbamos a acabar haciendo. Teníamos una premisa que era vamos a hacer un documental y queremos colgarlo en internet, que todo el mundo se lo pueda descargar y que eso no genere ningún derecho y sea totalmente libre, ¿no? Con una licencia Creative Commons que se negociará eh, con el coproductor de televisión. Eh, no sabíamos si íbamos a poder hacerlo durante el desarrollo y el rodaje eh, de la producción. Tampoco supimos si podíamos conseguirlo al final. Y bueno, el que quiera saber cómo acaba la historia, <laughs> el próximo domingo 17 eh, a las 10 de la noche en la 2 de Televisión Española, pues podrá ver el trabajo y, bueno, y se enterará de cómo acaba la historia esta, ¿no? Un documental muy interesante sobre estrés de autor y el copyright. Ens ho apunten com a deures i, si voleu, el pròxim dilluns comentem que ens ha aparegut el documental que s'estrena el pròxim diumenge en la 2 de Televisió Espanyola a les 10 de la nit. Entre podeu descarregar a eh, material complementari i informar-vos sobre el documental en la web copiatmalditos.blogspot.com. Us deixem ara amb un fragment de la banda sonora de Copiat Malditos. Moltes gràcies, Cristian. I recordeu que penjarem al blog l'obrellaunes.wordpress.com totes aquestes informacions i enllaços per a que podeu gaudir dels vídeos i de tots els materials utilitzats pel programa. Us fem saber també que si voleu comentar qualsevol cosa del programa podeu trucar al 93 345 64 54 o adreçar-vos al nostre correu electrònic provisional a l'obrellaunes.gmail.com i fem un petit descans, però no marxeu que encara tenim moltes més coses de les que parlar-vos. If I was young, it didn't stop you coming through. per parlar d'invents com toca ara, tornem a tenir el Cristian Sánchez. Però que com no parlarem amb Rajoy, perquè no... No, jo no torno a trucar ja. No, no, no tornis a trucar, que no val la pena. S'ha tractat molt malament, i més a l'audiència. I què ens portes avui? Pues portem uns quants invents. Uh mhm. -huh. Tenim les llums aquàtiques de discoteca qui no ha volgut mai tindre uns llums a la seva pròpia piscina. No? Jo sempre he volgut tenir una piscina. Imagina si la tens amb llums, si ja, la tinc amb llum, lo flipes. Ja... Tots sabem que crear un, un ambient adequat facilita molt les coses, no? depèn mm. quines coses vulguem facilitar. L'entorn es condiciona i ens proporciona una excusa ràpida. Havia una lluna preciosa, estava begut i vaig perdre la càmera. Creia que les manilles eren de joguina, ja sabeu. Ja sabem com acabem, típic, no cal dir més. Típic, no?, que tens unes manilles de joguina. doncs si vols un bany diferent i relaxant, amb la teva parella o amb qui vulguis, mm. tens Underwater Disco Light ah, Show. Una bola de llums de colors amb la que crearàs un ambient diferent. Oh, eh? posa el modo chill out, el modo discoteca, i deixa't endur per les emocions. Encara millor no drogar-se, perquè si no, a la piscina podem acabar molt malament. Sí, no, drogues i aigua no, no, no van drogues bé. i aigua i llums no... no. Drogues i alcohol millor que drogues i aigua. Gràcies al seu disseny, les partícules de llum inundaran la teva banyera mentre es relaxes de la feina o rasques l'esquena de, la, de la teva parella. Funciona amb una bateria amb piles i és 100% resistent a l'aigua. Mm. Home, només faltava. I si no tens banyera... Unes llums <laughs> de discoteca per l'aigua que no siguin resistents a l'aigua és una mica estrany. Seria com una, una silla elèctrica... Saben vendre's, eh? Sí. Com qui tira la, la torradora. <laughs> doncs això, la tenim disponible per unes 8 lliures el canvi serien uns 9 euros i, i bé, jo crec que és, un, és una molt bona proposta. Vale, so, mala sort que el meu aniversari ja ha passat. Sí, si no t'haguem regalat un shower power. <laughs> Què és això del shower power? Un shower power <laughs> és un, un article cutre de la tienda... De la, te... de la teletienda. De, la teletienda. No, mamá, que nom, sí. A ah, veure, Quantes vegades has pensat en fer una seneta de la pel·lícula a la dutxa? Ja s'ha acabat caient al terra, <laughs> trencant el turmell i dins del fons el riure de la nostra parella. <laughs> doncs bé, el Shower Power soluciona aquest problema. Són unes ventoses er-, ergonòmiques que es permeten agafar-nos, mm -hmm. però es poden posar als vidres del cotxe o a la taula de l'oficina. Així d'una vegada per totes tindrem sexe segur en qualsevol situació. Ja saps, això que vols estar en la oficina, ¿no? O mm. penchante per fuera de la, de la <laughs> finestra, pues <laughs> tens un Underwater Disco Light Show i, i un shower Power i ho tens arreglat, no? Amb la musiqueta i amb les llums tens pues, l'excusa perfecta i amb el shower Power pues, te pots pillar ahí per qualsevol cosa. Molt bé, avui els invents anaven de sexe a la dutxa, no? sexe. Bueno, eh. primer a la piscina i després a la dutxa, però clar, jo soc més de shower power que de Underline Bayswater. <laughs> I, I bé, uh, també volem presentar-vos un gelat amb tancament de seguretat. La companyia Ben Jerry's ha tret al mercat una tapa especial per bloquejar amb un codi de seguretat els gelats de mig litre. Això què és? Perquè estic fent dieta estàs fent dieta... I te carregues la tapa i, te menges, i et menges el gelat. I a més te costa un paston el, el, la tapa de seguretat. Però bé, ah. una puntada. Bueno, doncs moltes gràcies, Cristian, per portar-nos aquests invents <laughs> Shower Powers. A vosaltres. I parlem ara amb la Patricia Pari, que ens porta les notícies curioses. Com estàs, Patricia? Molt bé, molt bé. Mm. Eh, una cosa, mm, vosaltres sabeu que aquesta és la secció del públic fantasma, que sí. parlava l'altre dia, eh, de vegades s'aplaudeixen, de vegades diuen bu... Mm. mm. No sé, la tenim... La tenim, Maria? te... mm -hmm. Perquè si no, ho fem nosaltres mateixos. Sí, I ja està. Fer. Sí. Que també nosaltres som fantasmes, no? uns fantasmes, sí. Tens raó. Doncs... En què ens portes avui, primer? Mira, tinc una, una, una notícia interessant. Un dissenyador mm. i un mm-hmm. biòleg creen una, un bacteri que canvia el metabolisme dels coloms i els fa defecar detergent. <laughs> Ens creiem déus, eh? Sí. Tothom conec el problema del boom demogràfic de les rates de l'aire. Mm. És un mal de cap per, per qualsevol ciutat perquè els excrements de coloma són corrosius i fan malbé façanes, mobiliari urbà, cotxes, mm. i a sobre transmeten al·lèrgies, malalties... O sigui, u, u, u, és horrorós. I a sobre són fastigosos. Són pobretes, perquè són el símbol de la pau, però ja, no, no. Ja, no, han caigut en desgràcia. Mm. Ara tractem els coloms com si fossin verí, però abans el fèiem servir per enviar correu, per espiar, fer competicions i vestir-nos amb les seves plomes, pobretes. Però Bèlgica demostrant un cop més que Brussel·les és el bressol de surrealisme. En comptes de matar els ocells, els volen obligar a netejar les esglésies, parcs, finestres i parabrises que embruten amb les seves cagarrades. Això està bé. La caca de Colom ja no embruta, ara neteja. El dissenyador flamenc Turbal Van Valen i el biòleg britànic James Chappell han creat un bacteri que modifica el metabolisme dels coloms i els fa de fer caçabó. Això ja és una mica exagerat, eh? És horrorós, és horrorós, encara que sigui útil, això és horrorós, pobrets. Doncs, mira, no sé per mm. què, no m'ho creu, els científics diuen que el bacteri sintètic s'amaga en fruits secs i pinso i els es col·loca en uns nius dispensadors que ha dissenyat el mateix Van Valen, uh mhm. -huh. doncs els coloms se'l mengen i modifiquen el seu metabolisme fent-lo defecar un sabó, semblant al que es fa servir per netejar les finestres, <laughs> amb un pH baix, mira, -huh. Oh. fins i tot, per atacar el greix i la brutícia. Jo, sincerament, eh, no crec que sigui gaire productiu no. i eh, com que tinc contactes a Brussel·les sí. Sí, em, em vaig posar en contacte amb els coloms mm. tinc les, de, les declaracions mm -hmm. dels coloms perquè tothom s'assabenti del que pensen, que aquestes, pensen aquests, aquests animals doncs... Maria, endavant oh, Déu. Oh, Déu crec que ha sigut contundent. Sí. Ho hem entès perfectament, el no missatge. Enfadar, jo crec no? que sí, jo crec que sí. doncs que no tenim el públic fantasma, oi? doncs què fem? Ah, sí el tenim, el tenim. Mira, es riuen. Sí. Que cachondo, sí. O ens ho prenem a broma ah, o no podem superar-ho, tot això. Tenim temps per una, temps per una, una, una petita notícia més que sí. m'ha fet riure molt Sí. Mira, només, espera, espera, espera. Eh, una secretària d'una escola treballava com a estrella del porno. Això m'ha encantat, això m'ha encantat. <laughs> Ja sabem que la crisi és la mare de l'enginy. Mm. Els sous del personal són baixos i cal aconseguir un suplement de maneres imaginatives. Mm. La secretària d'una escola canadenca treballava també com a estrella porno, però va ser descoberta ah, en, la, <laughs> en la seva doble vida secreta després que un alumne li va demanar un autògraf en haver vist una de les seves pel·lícules XXX. Clar, també hem de mirar quina edat tinguin els nens perquè treballen en una escola ja sabem com són a la pubertat. Eh, I... Eh, però és que és la, vida, <laughs> és la, la seva vida privada, sí. vull dir... No, per mi que fàcil que vulgui aquesta... Doncs jo també m'he posat en contacte amb l'estrella porno, tinc les declaracions, que aquesta senyora eh, parla una miqueta d'espanyol, Sí. bueno, vamos a hablar y, bueno, conversando, todo tot això. María! la tenim Hello, hello, soy Samantha Argente. Saludos a Trini Jova y a Lobra Yaunes. Después de que alumno cachondo me descubriera, ahora tengo más fans. Voy a mandar a la escuela a tomar por culo. <laughs> Gràcies, gràcies. Eh, és, aquesta noia eh, es diu Samantha Ar Ardente, el, el nou professional, diguem-ne, sí, i perquè, va sí, tenir sí. Aquesta, aquesta diferència amb nosaltres. Doncs bueno, fins aquí hem arribat. Sí, doncs moltes gràcies, Patrícia, per comentar això i per aconseguir bones declaracions. Sí, sí. Hola, la muere! I amb això acabem el nostre programa i esperem que hagueu gaudit, gaudit tant com nosaltres. Si no t'ha donat temps d'escoltar el programa sencer, pots entrar a l'obrellaunes.wordpress.com i escolta'ns, que t'ho passaràs bé. I això és l'Obra Llaunes, des de Ràdio Trinitat Vella, el magazín de 10 a 11 que farà que els dilluns deixin de ser una llauna. Ara us deixem amb l'altre lado del charco, l'espai llatinoamericà d'aquesta casa, amb Anna Preses. No us mogueu i ens retrobem dilluns que ve. Bon començament de setmana.